een lied, het psalm van Asaf, moet toch niet afzijdig staan nie, o God, moet toch niet stil bly en niks doen nie. Kijk hoe gaan de vijanden teen te keren, hoe verzet die teestanders hulle teen die teen die volks meer hulle komplotte in die geheim, hulle sweer saam teen die wat onder die beskerming staan. Hulle sê, kom ons reë hulle uit dat hulle nie meer een volk is nie, dat niemand meer die naam Israël zal onthou nie. Hulle het eens gesind saamgespan en een verbond teen u gesluit, Edom in die Ismaelite, Moab in die Achariers, Gebal, Ammon in Amalek, Philistia in die inwoners van Tyrus. Self Assyrië het by hulle aangesluit, hulle help almal die kinders van Lot. Sele maak met hulle soos met die Medianite, soos met Sisera, soos met Jabin by Kusinspreid. Hulle is by een dorp vernietig en hulle lyke het waar op die grond gelee en vergaan. Maak met hulle leiers soos met Oorep en Seep, met elkeen van hulle aanvoerders soos met Seba en Salomina, wat gesê het, kom ons vat die weivelde van God voor ons. My God, maak tolbosse van hulle, stoppels in die wind, een bos wat in vier verteer word, berge wat in vlammen afbrand, jaag hulle met die stormwind, slaan hulle uit mekaar met die orkaan. Laat hulle met skande daarvan afkom, dan zal hulle weet wie hy is, Heere, bring hulle tot skande, maak die lewe vir hulle een lang verskrikking, vermeerder hulle en wis hulle uit, laat hulle besef dat alleen die naam, Jere, het, die, die allerhoogste oor die hele aarde,